इब्तिदा बानाम याद खालिक कुल जहां इब्तिदा बानाम याद खालिक कुल जहां शूर दिल जुहार दारम ताब दिल या बन मकान शूर दिल जुहार दारम ताब दिल या बन मकान काश में गोशे हर मुसलमान वीर सी दिन कर दुआ که از دل حافظ برون شد چون ندای عاشقان که از دل حافظ برون شد چون ندای عاشقان هر شبیه یک ناری چون خبر آید بگوش هر شبیه یک ناری چون خبر آید بگوش ملتی الما به زیر ظلم دشمن داد جان ملتی از ما به زیر ظلم دشمن داد جان کاش به گوش هر مسلمان میرسید این در دعا کز دل حافظ برو شد چون ندای عاشقان کز دل حافظ برو شد چون ندای عاشقان در چچن پیروز من با خاک و خون غلطی دیا در چچن کودکان بسمیایی زیر قم پاره نهان کودکان بسمیایی زیر قم پاره نهان کاش به گوش هر مسلمان این در دعا کز دل حافظ برون شد چون ندای عاشقان کز دل حافظ برون شد چون ندای عاشقان در فلسطین مسجد در فلسطین مسجد میرا برنگی لند خون هند و مصر و الجزایر هم نداریم ما امان هند و مصر و الجزایر هم نداریم ما امان کاش به گوش هر مسلمان میرسیدیم در دعا کس دل حافظ بروش شد چون ندای عاشقان کس دل حافظ برون شد چون ندای عاشقان وحدت و یک پارچگی را برده از افغان ما وحدت و یک پارچگی را برده از افغان ما تفرقه ایجاد کرده دشمن خونخوار ما تفرقه ایجاد کرده دشمن خونخوار ما کاش به هر مسلمان میرسید این در دعا که از دل حافظ برون شد چون ندای عاشقان که از دل حافظ برون شد چون ندای عاشقان کفر شد ملت و گشتیم مزارم فرق ما کفر شد ملت و گشتیم مزارم فرق ما تا هزاران لوم باشیم جای گیریم در دهان تا هزاران جان می باشین جای در دهان کاش می گوش هر مسلمان میرسیدیم در دعا کس دل حافظ برون شد چون ندای آشغان کس دل حافظ برون شد چون ندای آشغان اختلاف لا يجوز ما المصايق اختلاف لا تابد اروپا شادمان تاب عیش و راحتی تابد اروپا شادمان کاش به گوش هر مسلمان میرسید این درگاه کز دل حافظ برون شو چون ندای عاشقان کز دل حافظ برون شو چون ندای عاشقان چون قیام نیست قانون قرآن عزیز چون قیام نیست قانون والا بلگر غل اول غرمان بودیم چه والا بلگر اول غرمان بودیم چه کاش به گوش هر مسلمان رسیدیم در دعا کس دل حافظ برون شد شد ندای عاشقان کس دل حافظ برون شد شد ندای عاشقان امر بر وعدت شدیم از جانب پروردگار امر بر شدیم از جانب پروردگار در عمل برعکس کردیم زین سبب دیدیم زیان در عمل برعکس کردیم زین سبب دیدیم زیان کاش به گوش هر مسلمان میرسیدیم در دعا کس دل حافظ برون شد شد ندای عاشقان کس دل حافظ برون شد ندای عاشقان کاش به گوش هر مسلمان می رسید این در دعا کاش به گوش هر مسلمان می رسید این در دعا کس دل حافظ برون شو چل ندای عاشقان که دل حافظ برون شو چل ندای عاشقان کاش به گوش هر مسلمان می رسید این در دعا کس دل